Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero, urtero, aur baten ilusio berarekin. Egin den Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. lako. antxetadik Nafarrora. Egunon Euskal Irratietako eta Antxete entzule guztioi, izermoz eh, ostirala da, eta horrek esan nahi du, ordu gutxi falta dela ba, asteburua iristadin. dadin. Bueno, ordu batak jo berri dute eta jarraian antxetatik Nafarroara egingo dugu jauzi ikasturteko, azkenengo antxetatik Nafarroara egingo dugu jauzi sortzi. Izan dira orain arte, antxetatik Nafarroara egin ditugun saioak eta abuztuaren amaseilean Zaila hori, horiekin jarrai, eh, jarraituko dugu, baina, bueno, eh, guk ere, atxedena behar dugu, atxedena, atxedena hartuko dugu datorren hilabetean, eta esan dakoa, abuztuan indartxoago bueltatzeko, eh? Badakizuen hor naizen, Xabier Martinez nauzue, eta aurkezpeinak eginak, eta hori guztia kontuan izanik, ba gaurko saioari ekingo diogu. Artundoren ustez aurrerantzean intzidentzia tasa igotzen bada, ez du eraginik izango ospitaleratze eta eriotzetan. Carlos Artundo osasun zaindari nagusiak adierazi du aurrera begira balitekeela intzidentzia handitzea, baina eragina ospitaleratze eta eriotzetan nabarmen txikiagoa ba, izan beharko lukeela. Gero eta txikiago begiratuko diote intzidentziari eta gehiago ospitaleko presioari eta eriotzei. COVID-19 kasuen gorakada txiki bat izan da eta hainbat faktorek izan dute eragina, batetik gero eta gazte gehiago kutsatzen ari, ari dira. Atzo kutsatutakoen artean emeretzi eta hogeita bederatzi urte bitartekoak ziren euneko irurogeita marra, txertatu gabe daude eta jarduera soziala izaten ari dira une honetan. Faktore horri gehitu behar zaio aldaera berrien zabaltzea, atzo haueko datuen arabera, andui indiarrak hartu du iragan asteko kasuen euneko hogeita zazpia, eta espero dute aste gutxie batzuetan nagusi izatea, baina hartundok zehaztu duenez, kutsakorragoa den arren, ezin dute baiestatu hospitaleratze gehiago eragiten duenik. Odei beltzoriek ikusita erabaki dute txertaketa areagotzea eta ustailera, e, ustailera aurreratu dute AstraZenekako bigarren dosia jaso behar duten irurogei eta irurogeita sei urte bitartekoen itzordua. Abusturako aurre ikusita zegoena eta atzo zabaldu zuten emesortzi eta hogeita bederatzi urte bitartekoak itzordua, itzordua jasotzeko aukera baldintzoriekin guztiekin hartundok uste du aurrera begira balitekeela intzidentzia handitzea, baina eragina ospitaleratze eta eriotzetan nabarmen txikiagoa izan beharko lukeela. Beraz, aukerak eh, daude, bai egoerak, bai oberagiteko, baita okertzeko ere, horregatik, amabostegunean behin, neurriak aldatzeko aukera aztertuko dute. Eta ongi badoa, usteila mailera nostalaritzaren sektorearekin bilduko dira berriro eta egoerak albidetzen badu, bageiago, mulgatuko dituzte neurriak. Zuhurtziari eurtsiko diote gutxienez, ira era arte. Eta urturako uneko irurogeita edo e, laurogeiko immunitatea aurrekusten dutenez, orduan bai, aldaketan abarmenak egitea espero dute. Garbitzaileek elkarretaratzea egin dute Iruñako Sarasate pasealekuko komun publikoetan, istea saiesteko garbitzaileek elkarretaratzea egin dute, bueno, egin ba Sarasate pasealekuko komun publikoen aurrean itxiera planak salatzeko. Elkarretaratzea elkarretaratzean azaldu dutenez, orain kendu nahi dituzten langileek eh, tratu humanoa ematen diete erabiltzaileei eta aldi berean komun automatikoak baino 10 aldiz pertsona gehiago hartatzen dituzte. Horregatik, isteko saiakera zerbitzu publiko baten aurkako erasotzat jo dute. Elkarretaratzean jakinarazi bezala sarasateko komunek ehun urte bete dituzte gaur eta borrokatuz gero ba, urte gehiago ospatzen jarraitu ahal izango dutela adierazi dute. Zentzu langileen oposizioari esker rudala gainontzeko komun publikoak izteko planak bertan bera utzi dituela gogorarazi duten. Garbitzaileen inguruan, bueno ba, Imanol Salinas, labeko ordezkariarekin izan ginen betetzen dugu egun eh, urte komun publiko hauek, eta, bueno, pues, eh, gatoz ospatzea egun eh, urte bete, bete dituzela eta beste, hainbeste betetzea nahi dugula, ez? E, azkenengo asteetan maia eta UPN oroar esan zuen e, bueno, ja argiki esan zuen intentzioa zeukala komun publiko guztiak isteko eta ordezkatzeko komun automatikoekin, ez? baina hala ere, ba, langilei mobilizazio esker atzera eman du, eh, esan du momentu zaparkatzen duela e, intentzio hau, ez? E, baina eh e, Sarasate pasealekukoekin aurrera jarraitzen du probestuz hemen obra eingo dutela, ez? Gu esaten duguna da ba, probestu daitekela hemen egingo den obra komun hauek berritzeko eta eta txukuntzeko, ez? Baina inola ere ez isteko, ez? Esan beharra dago e, komun, sarasate pasealekuko komunak direla Iruñan e, irugarrenak erabiltzaileko puruan, esan beharra dago e, ba, badagoela kezka kezka bat e, zati ba, Eh, helduek eta hola, esaten digute, beraiek ez, ez dira konponduko komun automatikoekin, ez? Eta batez ere, ba, gu lau sindikatua gaude hemen salatzeko, ba, bi enplegu suntzitu nahi dituztela, enplegu publikoak, ez? Horregatik gaur, gaurko konzentrazio. Bueno, ba, Union Tutera kirolaren bidez ingizartean eragiteko asmo berria jarri dute martxan herri beran. Herriberako hainbat gazteek sortutako kirol talde bat aurkeztu dute asteburu honetan tuteran, talde honek konpromesu sozial bat izango du eta berdintasunetik, parekidetasunetik, errespetutik sortu eta eziketa egin nahi duen taldea da. Euskalarekin aparteko implikazioa izango duela ere iragarri dute eta horretarako agerraldia ekimenaren babesa izan du futbolarekin hasiko dira, baina etorkizunean beste kirol batzuetara pasatzea nahi dute. Sinesten dugu kirola funtsezko tresna dela, gizarte justuagoa, errespetuzkoagoa eta inklusiboagoa garatzeko. Izan ere, kirola gure bizitzaren zati oso garrantzitsua dela uste dugu. Arekin batera, azten mm, bai gara, batzuetan beregatik eta gure bizitzaren zati handi batean praktikatzen jarraitzen dugu. Union Tutera Klubaren lehenengo hitz hauek aski argi uzten dute, ba, ez dela beste klub baten e, antzekoa. Proiektu honen bultzatzaileak kirolaren inguruan dagoen negoziotik aldendu nahi dutela diote eta gizartearen hezkuntza globalean oinarritutako jardun zehatzean tuterako eta riberako gizartean. Argi dugu, klubaren xedea soziala dela, kiroletik eraldatzeko implikatzen dela eta konpromiso irmoa duela, diote gazteek. Euskal preso politikoen etxeratze prozesuan indar guztiak biltzeko deia luzatu sareke, gaur irunean sare, e, herritarrak deitutako mobilizazioak Zitaldearen arresia inguratu du, urruntze politikaren amaitze, politikarekin amaitzen ari dela ospatu duzarek, baina presoak etxera ekartzeko lan asko egiteke dagoela azpimarratu dute. Manifestazioaren bukaeran, sarek iragarri du, bere urrengo erronka irailean lesakatik irunera bidean egingo duen martxa batek euskal presoen etxeratzea aldarrikatuko du. Ahotsa info.inforen bide, Sanchete irrateak hainbat senideen testigantzak jaso ditu manifestazioan. ya que bidaiak egiten. Algeciras ha estado 10 años o así. El cálculo de kilómetros, pues fíjate, son 1.130 y pico kilómetros de ida y 1.130 y pico de vuelta, claro. Amasei urte, egon ginen bos urtez Kadizen, eta gero amaika urtez eh, Kordoban. E, eh, puertora, mila kilometro, mila eta piko kilometro, joan eta buelta, claro, beste horren beste ez, mila eta piko bueltan ere. Eta Kordobara, sortxireunta berrogeita mar edo inguru. que física, psíquica y, y económica es un es una pasada. yo, por ejemplo, pues físicamente eh, noto que, pues que se va a la espalda, yo no la tengo bien y cada vez pues notabas más y más y el castigo ese pues al final te deja te deja huella, ¿no? joan behar duzu e, aurreko egunetan, gastuak, trena, e, hotela, e, eh, atasiak, oza, suposatzen duen diru aldetik ere e, kopuru desente. Egia da espetxe politika mugitzen ari dela, egia da estatuaren posizioa mugitzen ari dela, Egia da hurbilketak eman direla, baina oraindik ezin dezakegu esan salbuespenarekin bukatu dugula, ez? Eh, zentzu horretan, uste dugu fase berri honetan e, lehentasunezkoa dela alde batetik salbuespena erabat amaitzea eta horrek esan nahi du urrunketarekin lehen, behin betikoz bukatu behar dugula eta bigarrenik ba, presoen etxeratze prozesu hori azkartu behar dugu grado, gradu progresioen bidez, ez? eta oztoporik jarri gabe preso guztiek duten eskubide hori egitea, ez? beraien e, garapena, e, gradu progresioen bidez, garapen hori egin alizateko. izateko. ba ez dira bakarrik presoen aldeko mobilizazioak izan Iruñan hizkuntza eskubideak bermatzeko borondate askatu ere Nafarroko gobernuari 100 lagunek Iruñan Eskolgintzaren kontseiluak manifestazioa egin zuen eta euskara meritu gisa aintza hartua izan dadin lan publiko deialdietan bide batez Nafarroa osoan euskararen ofizialtasuna ezin bestekotzat jo dute Paul Bilbao Aurre berriz ere e, Iruñako kaletara ateragara e, berdintasunaren aldeko aldarria egiteko Iruitzen zaigu, oain arte e, gobernuak eh, argiteratu nahi duen dekretuaren inguruan eh, egin dituen filtrazioak kezkatzekoak direla. Iruitzen zaigu, e, urtea urte atzera egin dezakegula bertan onartzen bada oain arte adirazi digutena. Iruitzen zaigu benetan, e, Euskaldunon eskubideak ardatz izango dituen dekretu bat behar dugula hori izan beharko lukeela Euskararen eh, dekretuaren helburua eta beraz gaur kaleratera gara gure destaustasuna agertzeko. Iruditzen zaigu handi badagoela denbora. Badagoela denbora maibatean gaina maibatean jartzeko eta ikusteko zein diren gaur egun beharrak e, herritarrak e, e, berdintasunaz arditzagun herritar euskaldunei zerbitzuak euskaraz bermadak izkien. Ezan bezala, kezkatuta gaude, kezkatuta daude gainera e, prozeurarekin. ez? Edabideen bidez, edabideen bitartez ari gara enteratzen ari gara ezagutzen zein den dekretuaren helburua e, zein den dekretuaren muina. Gainera, oain dela bi urte, auzi epaitegiak dekretua baliogabetu zuenean, gobernuak esan zuen bere asmoa zela dekretua berridaztea, hain zuen ere, hausitegiak baliogabetu zuen hori, nolabait berriz ere indarrean jartzeko. Eta ohartu gara ez dela horrela, ohartu gara atzera pausuak emana dituztela. Horrez egatik, gaur gure eh, mezua izitu eta talde politikoei begirakoa da, Ezan nahi diegu, marra gorri batzuk ezarri behar ditugula, eta denon artea erabaki behar dugu, ikusi behar dugu, nola egin Euskaldunon eskubidea bermatuko dituen dekretu bat abian jartzeko. Txanteako, txantreako bizilagunekin dostu gabe, auzorako kaltegarria izango den zonalde urdina ezarri nahi du udalak, lau mila sinadura baino gehiago bildu dituzte txantrea auzoan iruñeko udalak, ezarri nahi duen zonalde urdinaren aurka eta horren inguruan Virgine Albirarekin txantreako auzo meneko bozera mailarekin hitz egin dugu. Udalak, zera, txantrean gune urdina jartzea erabaki duela, auzoarekin kontatu gabe, auzoarekin hitz egin gabe, parte hartze prozesu bat sortu gabe, e, ez dauden arazo batzuk aipatzen, hau da, batxantrean aparkatzeko arazoak daudela, eta hori ez da egia. E, errotxapean gune urdina jarri behar dutenez, ba, muga efektu hori sortuko dela esaten du, nabarrasumak, eta hori ez dugu ikusten momentuz, ikusi beharko zen beranduago. E, orain aparkatzeko arazo txiki batzuk daude batez ere gauean, baina gone urdina jarrita arazoiek ez dira konponduko. Gainera ez dute kontutan hartzen edo ez dute aipatu nahi txantrea obratan dagoela. E, beko zonalde osoa, hegoaldea horatan dago eta badaki gurrutik aurrera laureun plaza gehiago izanen direla aparkatzeko hoiek plan honetan ez dute sartu. Beraiek e, oso epe honean egin dute, Zen ekainan planteiatu egin dute ia mobilizatzeko momenturik ez dagoela iraian martxan jartzeko. Baina ez dute kontutan hartu hau txantrea dela eta txantrea mugitu egiten dela beti. Kilolari dago kionez, bueno, osasuna lanera itzuli da, proba medikoak burutu ostean, tira, eh, lehen entrenamendua gauzatu dituzte eta soaren, bi jokalari berrireki, Jonas Ramaio eta Jonsa Gelkote, defentsako ezkerregaleko jokalariak, astelenean iritsi eta sekituan jarri ziren jagoba arrasateren agindutara, horrekin batera, osasunako jokalariak azken denboraldian izan direnak eta kamiseta gorria gehiagotan aurten behintzat jantziko ez duten jokalariak agurtu zituzte zituen klubak sare sozialetan, eh? Jokalari horiek Jonathan Kaleri, Manu Sanchez, Joni Rodriguez eta Fanku, Facundo Roncagliari da. Horrez gain, osasunak bazkiden kanpaina hogei mila eun eta hogeita lau bazkidekin bukatu du, kanpaina emankorra izan dela adierazi du klubak. Pilotan ere badugu zer esan San Fermin Nafar asteazkenean Nafarroko lauterdiko finala jokatu zen San Fermin egunean Unai Laso eta Jokin Altuna aritu ziren hor baino nor gehiago eta garaia Altuna bigarrena izan zen hogeita bi eta hogei mendean hartu zuen laso majo sufrituta. Nafarrak sekulako neurketa jokatu zuen eta amaiera arte ez zuen ez zuen egungo buruzburuko txapelduna. Duela asko ez genuela lei horlako leiarik Ikusten. kulturari dagokionez. Bueno, mendebaldetik ekialdera Euskal Herria zeharkatutako zeharkatuko duen urmuga mendi ibilaldi musikatuaren bigarren edizioa ustaiaren amairutik hogeita maikara iraganen da. E, Alex Arduik, Kanarik, Nogenek, Niko Txartek edo eta Chill Mafiak parte hartuko dute besteak beste edizio honetan. Hemen ez, mende baldetik ekialdera Euskal Herria zeharkatuko duen mendi bilaldiarekin batera kontzertuak proposatuko dituzte menditontorrean edo herriren batean. Urmugaren antolatzaile diren Felipe Uriarte mendizalearekin eta Miguel Zeberio Urmugaren musika egitarauaren zuzendariarekin mintzatu da maia muruaga eta beraien ba, esanadakoak eh, entzungo ditugu. Lehenik Felipe Uriartek mendi ibilaldiei begira zera kontatu digu. Bai, gerta, yes, bezala, aurten ere e, ibilaldi berdin, berdin Gertatzen dana da, e, urmuga ertzoi doa gaini gain, mendiak e, mendi gainetik handoa, eta tarteka mendatera jaisten da. Orduan, e, ibilaldiak e, be, banatu behar die mendaten Badie batzuk mendate batet, beste, bateti bestea oso urrun daudenak eta horrek eskatzen digu ibilaldioi egun hortako ibilaldia oso luzia izatea. Berriz badie beste batzuk, non mendateak hurbil daude bateti bestea eta orduan hor aukera dugu egun bat motxa goiteko eta lasaixego biltzeko e, hau da, e, geografia da, e, eh, geografiak da, ibilaldiaren neurria jartzen duna, eta ez guk. Hoi ederra da, ziren hori ikusten da, ba, naturak, geografia dela, agintzen duna, eta ez mendizalea. Bara, mendi eta musika uztartzen duen egitasmo bereziaren bigarren edizioa ospatuko da urten eta eh, esango gu Miguel aurter ere et orkestra eh, izango dela e, kontzertuen oinarrian eta hogeita bost urteko ez urtemuga ospatzen duzen honetan e, ba ikusi dugu taldean hitzek parte hartzen dutela adin eta herrimo ezberdinetako artistak izango ditugularik ere. Bai, egia esan, hogeita bostu eta zartu gara, eta zartzeak dakar ba, eskamentua, eta eskamentu horrek dakar ere sare bat osatu izana Euskal Herrian zehar musikariekin, kantariekin, eta baita bertako eragileekin, ez zehaz, hau eragile horien gatik izango ezpalitz, ez litzateke posibili izango, ez hau ez da ba, makrofestival banketxe batek antolatutako makrofestival bat, errespetu guztiz. Ordun kantari horiekin izaten dugun eta izaten ari geran harremanak ba, askorako ematen du, gari da, eta diozun bezala, saiatu gara ere, ba, gu, gu baino gazteago diren ba, proposamene atea o le, lehioa irikitzen. Naiz eta askotan, <laughs> ez pentsa eh, ez den, eh, hain beste mundu batean e, diren jendeak dira, eta, eta askotan bada lubaki handi bat, beraien funtzionamentuan eta beraien antolamendua eta gurearen artean, ez? Errezago da, ba, nik dioten bezala, jurasiko batekin eh, harreman e, egitea, demagun niko etxar batekin, edo, edo ez dakit, e, beste, hola, adinean ja aurrera doan norbaitekin, e, gazte horiekin baino ez, beste, beste mundu baten bizi eta moldatu behar gara eta hori ere aberazgarri da azkenean irikitzen dizkigu ba garai batean guretu guretzat gaztego ginenean ere irikia genituen delei horiek ez. Egia esan, hogeita bostuta hauetan, eduki dugu eh gora goiti e, diskotan e, parte hartzeko beste beste kantaldi, kantarita taldekin eta eta hori ba saiatzen gera gaurkotzen zazkenean gaur gaurko ba mm, egunerokotasunaren menpe gaudez, eta hori ere polita da. Orduan, hori da, saiakera, lotzea eta irikitzea beste estetika, beste pentsakera eta beste ba, proposamenei. Eta hortan saiatu gara. Proposamen bakar, bakana izango da, eh, zenen eta ez dakit nik beste aukerarik izango dugun txin mafia bat adibidez entzuteko, ari orkestra bat duelarik ere atzean edo gibela. Hori bestea da, egia esan, gero talde hoietako gehientsuenak ez dute sekula eh horretan esperientziarik eh, izan eta nik uste hori beraientzat ere eta beraien entzulegoarentzat ere aberasgarri dela ez eta gero badira kantari batzuk adibez kasua ba pozgarria ba ba badakigulako Ruper edo edo urbizutarrak, ez? ba, azkenean ibilbide luzeko eta oparoko jendea baitira, eta guretzat horrea da baiezkoa eman izan, ez? Ba, hori da bezala itxarok parte e, bere idatziekin eta bere burutapenekin idatzizko esparrotan, ba, jende hauekin ja esan daitekena kontsagratuak ere gure mundu txiki hauen baiezkoa jaso izana ere horrea da, eta bait, ba, ba, bai ez du, ba, daramagun bidea, errena bai, baina <laughs> ez da hain txarra, eta ematen du horrek, ba, kuraia, ba, horrena egiteko, ere, eta bai, polita da. Eh, mendi tontorretan, edo inguruko herrietan, izango dira kontzertuak zenbat orotara? Ba, kontzertu handi eta txiki eta txikitxoen artean, amazazpi emanaldi badira. Eta horietatik zortzitan, orkestak patratuko du, Eta horietatik e, eh, lauzpabostean donostiako arrazoiak ere, eta hori denik uste bada, bueno, ba beste, ez desberdin egiten duen beste zerbait, azkenean txil mafia, edo dupla, edo Juancho Arakama e, holtza berdinean aritzeak donostiako arrazoiarekin, ba, ba mitoiek ere hautsi nahi ditu, eta nolabait ere urbildu musikaren lenguai, nire ditiz ez unibertsal, unibertsal hortatik, baino bai lenguai iriki hortara ba, bateko eta besteko ba, interpreteak ez. Eta hori ere nik uste aberazgarria dela, lubaki horiek hausten saiatzen da, bai estetikoak ere, eta bueno, balio badu. Eta saiatu gara beti, eta jarretzen dugu saiatzen olako gauzak egiten, ez da du aurrera begira ere beste olako hainbat proiektu aurrera ateratzeko asmoak eta eta kemena ere momentuz naiz eta ez duen ez da xamurra. E, esango dugu e, proiektu hau burura iristen bada ere e, elkar lanari esker izan dela eta hainbat herri eta elkarte egintzari esker ere beti bida hemen zurekin antolatzaietan izan zara aurten, aurtengo ediziari begira, eh, zer izan da, baigorri ere muko eh, antolakuntza izan duzu? Bai, eh, bai berian eh, bomba da, <clears throat> elkarte bat basa izia. Bala dantzari talde bat, agola, badira gaiteruak, eta eta pixkat, eh, ala, bada mugimendu bat, eta bai eh, lotia dena, bai eskorari lehenik, biztan da. Gero likuko kulturari eta zabaltzen dena kanpoari ere. gure helburutaik bat da, uh, mugen austea, beti da nik, Nafarren eguna badugu aiberroita iru urte badela, gu musikan hasi ginelaik gure hagemanak ziren zuzenak iruñakoekin eta bastangoekin, eta behaz bide beretik segitzen dut, aurmugan espiritua aguntzartzen da gure, gure, gure egiteko manereri eta urteotu haiku basaizeko gazteak eta e, gisa hortako proposamenetan eh, gootik diela. Eta e, eh, otik erantzuten, gero erriko jendeare guai hasi usatzen, e, bakitezea hageman dugun, egoaldeko jendekin, egoaldeko artistekin, eta bestekin ere, funtsian, kanpotik ikusita, batzuk eh, diote agunte txiagiela eta ez dakitzer, ez dut uste, uste dut eta deneri idekia giren, eh, eta urras bat egiten dugula beti hortako, eta urmuga, beste urras bada ere zentsu hortan, eta hala, gure, gure espiritian agunta, agunko katea da hori. Mhm. Bai gorrin, zer izanen dugu aurten? Be, aurten, eh, aurten ere lehenik demora ederra izanen dugu, eta gero... Jaz bezala nahi nuke etxauzeko parkean ah, antolatu zera konzertu hori eta bai ah, orkestra, bai ah, etinkarnatuzeko laguna, gero orfeiko kantariak, eta gero uste dut Alex Agardu jordela, gero uh, eh, Xil Mafia, Gorka Benitez, eh, Miren uh, Narbaza, Alex Ta, ara, ta Ruper Ordorikare, ja nik eh, dilaila eta konzertu bat eman baitu hor uh, eh, Baigoriko kulturaldian, eta hor berriz eh, ahatik aldiuntan orkestzaikin uh, entzunen dugu. Mm. Uste eta fisa biziki egokia dela, uh, desberdina ja, jaztik, baina merezi duela uh, entzutia. Uztailaren ogoita bostan. Uztailaren ogoita bostan. Iraganen dena. Bai. Uztailaren ama irutik, ogoita maikera, iraganen da urten urmuga, eta erranduzue ba, urmugan parte hartuko ez duenaren ere izanen du, urmugaz, jabetzeko edo behintzat e, urmuga segitzeko aukera berria egunkarian e, artikuluak ba, plazaratuko baitira eta hor idazletariko bat itxarozu izanen zera lehen aldiz parte hartzen duzu zuk urmugan. Bai, lehen aldia da, e, ez da azken aldia. <laughs> Beraz, musikaren, e, urratxaren, musikaren eta herrien e, ondotik hitza ere hori zanen da. Rumuga alako proiektu horokor eta globalizante bat e, baita. Eta beraz, lau idazle izanen gira, bi gizon, bi emazte, eta eskualde ezberdinetakoak, egoaldekoak eta iparaldekoak ere bai. Eta beraz eh, izenak emanen ditut, eh, Peru Magdalena, uh, eh, Julen Gabiria, Nerea Luiola, eta nik osatuko dugu uh, laukote hori. Eta bako bere lekutik, bere bizi lekutik, bere pentsa lekutik, bere amets lekutik, itatziko ditu uh, zutabe horiek uh, berriaren azken, uh, azken hori aldean. Eh, eta libertate osoa dugu, eh, eta nahi badugu ere eh, fisikoki joan gaitezke ibilaldien, ibilaldietan parte hartzerat. Eta esperientzia berria izanen da, bakotsak lau bost zutabe eginen ditugu, blokeka, eta hola, irakurleak ere ukanen du, bazter bidaia horren jasta bat ere narrazio bat eginen dugu eh, lauek, eta kontakizun, kontakizunaren harria e, eh, irunen, irunen dugu, guk ere batzuek e, herrien, lurren eta harria eginen dute, kontakizunarena, eta ikusiko dugu ze e, e, ezberdina giren eta ze ino batuak ere giren e, egin beharrik gabe. Ba, osongi. Ba, ba guztionekin geratzen gara eskerrik asko. Hori ezagustia, izan ere Euskara Aventura aste honetan afarrabara iritsi da, inzuzen ere lekarozera, aurreko egunetan urruñan egon ondoren, bueno, ba, betiko moduan Euskal Herri guztiko hainbat gazte bildu, Euskara sustatu eta haien harremana saretzeko. Asier arbelaitz, haiekin izan da. Euskara Benturak aurtengoan irugarren edizioa ezagutuko du. Baina osasun egoerak baldintzatuta ez du betiko antza izango. Normalean, Euskara Benturak Euskal Gazteak batu eta hauek Euskal Herria puntatik puntara zeharkatzera eramaten zituen hilabeteko ibilaldi batean. Aurtengoan aldiz, ibilaldia eskaini beharrean kanpaldiak eskainiko ditu, honekin nomada izatetik finko izatera pasatuz. Aste honetan lehen kanpaldia eskaintzen ari dira, ustaiaren bitik amaikera bitartean. Eta bertan izan gara eta horrela azaldu dugu ane dela presa koordinatzaileak. Ba, bueno, aurten espeizioa ibiltaria egin beharrean, bikanpaldi egin ditugu, gazte taldea ere murriztu dugu, normalean egun daugi joaten gara txanda bakoitzean, eta, eta aurten irurogei eta irurogei egin ditugu, orduan e, eh, irurogei txanda bakoitzean eta eta hain izan beharrean, ba, ba hori, lau kanpamento base edo e, finkatuko ditugu eta eta hortik ba bueno, inguruan mogituko gara. Aldiz koronavirusaren izurriteak abenturaren egitura aldatzea lortu duen arren azpimarratu dute ba abenturaren balore eta helburuak ez direla aldatu eta horretaz aritu gara matin Rafu iparraldeko sustapen arduradunarekin argi dago argi dago gure helburuak lortzen ari garela, zenta gu nahi da euskara sustatzea eta ikusten dugu nola zazpi probintzitako jende desberdina, nola ari den bere euskara erabiltzen, Eta gainera lortu dugu ba, aldi honetan, bai parraldetik eh, Euskara maila pixkat beagoa izatea beste urtetan baino. Eta egia esan dena kongira maten dira eta bi egunetan ikaragarean nola ja laguna gazten diren eh, egiten. Gazteekin egon gara lehen aldia duten abentura zale hoiekin eta esan behar da Euskal Herriko txoko guztietatik etorri direla abentura hau bizitzera. Gu hiru gazterekin egon gara, Ximena Xiberotarrarekin, Ioldi Arabarrarekin eta Xanti Basena Fartarrarekin. Ni Ioldi urki ni arabatik nator, la pobla la barkatik, eta gizio gitarrakaz, eta nik nahi neban ba, Euskal Herriko jenti ezagutu eta Euskaraz bizi abentura bat, eta momentu ondoru gauzi. Ni simenak ihialt deitzen nuk, ligat heiak eta gizio kitak bat nuk. Ni Euskal Aventura egin diat, um, ezagutza behian egiteko, hegoaldiko gaztian ezagutzeko, ez behitugu hajeman hanitxeki, Euskal Hegian hobek ezagutzeko eta prifosta Euskal Zaitzeko. Ba, ni xantzilatapi torre daitzen naiz, eta honi bane garazikoa naiz, Bernat etxipareko ikasle bat. Nik eh, Euskal Aventura eh, jafu etorri, etorri zaigun etxiparera presentatzera pixkat, eta xantzigun ba, hola nola pasako zen Euskal Higio osoko gazteak, um, Euskal gazteekin topo egingo ginuela, eta ba, anartean ongi pasatzen ari da, eta biegun pasadira, eta dira ba, lagun lagunak eh, egiten hasten gira, eta giro oso. Baina gazte hauek abenturan ez dira bak bakarrik izaten bide lagunak ere badituzte aurreko edizioetan esperientzia irabazitako hoiek xerpak izena hartze dutenak eta kamiseta urdinarekin joaten direnak eta gu gari eta xer xerpekin egon gara. Ba, gu pixka bat olabait esateko, nolabait esateko gazteon gidariak gara eta hien zaintzaile ere, pixka antolakuntzan eta ba, dena zainduta egotea begiratzen dugu eta batez be hori. Eta gainera horrek esan nahi du hauek xerpa hauen esperientziak ere balenoko euskera abentura Euskal Herria puntatik puntara gurutzatzen zuen abentura hori ezagutu zutela eta gaur egun goarekin edo aurtengoarekin diferentzia bat badela badakigu eta ea nolako ezberdintasuna ikusten duten ere galdetu diegu. Bai, nire kasuan orain bi urte etorri nintzan kitar bezala aurten aldiz ba urdinen kasua etortzen nire kasuan xerpa moduan e, aldaketa nabariak ikusten ditu, eta adibidez, ba, nire kasu pertsonaletik, ba, e, naranja etortzetik e, urdinez etortzera, hainbat gauz aldatzen direz, eta urtena ere, ba, amarregunez izan da, eta gure kasuan adibidez, e, jabete oso izan zanez, ba, horrek, e, horrek ere aldaketa ba, esanguratzua da. Gainera, abentura honek ez ditu, bakarrik Euskal Herriko zazpi probintzietako gazteak biltzen, sortzigarren probintziako gazteak ere ekartzen ditu, diasporako gazteak ere etortzen dira, hemen euskeraz hitz egiteko aukera hori edukitzeko, eta e, bertako gazteekin ere harreman asaritzaz gain, abentura eder bat e, bizitzeko Euskal Herrian, eta guk dilan ezagutu dugu, eta onaino nola iritsi zen galdetu diogu. Eh, ni Dylan, then he's English. Eh, hoita bi urte dit eta xerpanuk heben iskarabenturan. Ordin eh, hori diela bi urte iskarabenturako eh, ah, arduradun batik erantzaitan jiteko, iskarabentua <laughs> xerpa bezala, eta gogo joan egin dundia, ordin bimiat hemetzin xerpa bezala eta oaie uh, eh, biger, bigernekoz eh, ba, heben nuzu. Hau esanik ikusten dugu euskera abenturak urte zai hauetan ere martxan diarduela, aldaketa batzuk egin diren arren, euskal herriko gazteak ere gogotsu daudela elkartu euskera sustatu eta haien harremana saretzeko, baita e diasporakoak ere etortzen direla eta besterik gabe ba adierazi dute ea urrengo urterako, ba berriz ere finko izatetik nomada izatera pasa eta euskal herria puntatik punta zeharkatzeko ba ibilaldia eskaintzeko aukera dutela. Bueno, ba, gure lurraldearen barrenaren seigarren atala entzutearekin batera, gure saioa gurtuko dugu eta beraz, eh, hau, nire agurraren unea da, esandakoa. dakoa. Eskerrik asko e, egun guzti hauetan. Bairratearen atzean egon zareten guzti eta buztuan indartsuago bultatuko gara. Ondo izan eta espero dut ba, podcast historiko berriaren atalau ba, tira, gustatu diezazuela. Gure lurraldearen barrena. Bebidasoa inguruko paisaiaren historia ezagutzeko txokoa. Antxeta irratian, Josu Hernández Seguín. Egunon, eh, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzule guztio izormogu zaudete, tira, ba, hemen txegaude gu, eh? gure lurraldearen barrenaren sortzigarren atala eh, egiteko prest, eta sortzi ataletan ba, parte hartu duen gure protagonista eta gure historialaria, Josu Narbarte Hernandez da, ongitorri gaurkoan ere, Josu. Bai, egunon. Bueno, gaurko orako zer dugu prestatuta, aurrekoan, aurrekoetan pixkat paisaiari baino historiari lotuagoak egon gara, e, orain berriro ere buelta paisaiara, ez? Gure lurraldearen barreneko paisaia ezagutzera igarko gara. Bai, hori da. Dena den, paisaia aipatzen dugun bakoitzan historia ere aipatzea zinbesteko izaten da. Baina, bai, gaur paisaiatik abiatuko gara eta saiatuko gara bertan ikusi egun kontu batzuk e, aipatzen eta eta haien atzean dagoena aztertzen. Bai, e, zehazki, mendian zehar, hartzaintza paisaiari lotutako elementuak ezagutuko ditugu gaurkoan. Bai, azken finean gogoratzen bali mazara eta entzule gogoratzen bali dira beti aipatzen dugu, ezta? Paisaia badela, giza taldeek, ingurumenarekin epeluzen egindako harreman desberdinen emaitza. Mhm. Eta hortaz, ba, ba, normalean ibiltzen garenean natura gozatzera goazela esaten dugu, baina ikusten dugunak naturatik gutxi izan ohi du. Bai, hala da. Hau agian ez da inargian, mendira joaten garenean, kaletarontzat behintzat ez? E, mendira joaten garenean, ba, mendia bai jotzen dugu askotan, ba, naturaren gure erresarba txikia bezala, ezta? Baina mendian ere badira bideak, badira bordak, badira animaliak, bazkatan, badira hartzaiak, badira lan egiten duten pertsonak eta hoiek guztiak ba, ez dute lan egiten ba, mendira joan eta bururatzen zaien lenda biziko tokian. Mhm. Mm -hmm. Pentsa bezala, badago orden bat, badago sistema bat, Eta hori, ba, epe luzean sortu diren prozesu historiko batzuen emaitza ere bada. Agian guk elementuak askotan, ez, bordak edo mm, berdinak ikusten ditugu edo funtzionalitate berdinarekin, baina, bueno, ziur, desberdinak direla, bakoitzak bere ezaugarriak izango dituela, eta zuk esaten duzuna, e, hartzain bakoitzak, ba, bueno, bere, bere berazitasuna ere eukiko duela, zergatik e, kokatu eta non kokatu. Hori da, sistema baten parte dira azken finean, ez da? Mm, bakoitzak eta baita artzain talde komunitate bezala kolektiboki kudeatzen dituzte mendiko mhm. baliabideak eta baliabide kudeaketak sortu ditu espazio antolamendu bere izgarri batzuk. Orduan gaur, proposatu nahi nien entzulei eta eta zuri ere bai, ba, e, elementu hoietako batzuk aipagai hartuta, ba, sistema horren antolamenduan olakoa ote den edo mhm. ba, aztertzen astea, ez da? Bai. Lauitz bere izgarri proposatu ditut, eta lauitz horiek deskribatzen, definitzen, eta dibide batzuk jartzen saiatuko gara. Itz horiek dira, borda, saroia, bortua eta fazeria. Hori da, txikitik handira. Txikitik handira. Bueno, eh, agian ezagunenak bordak izango dira. Bai, behintzat, e, guretzat, ekialdeko euskaldunontzat ohiko hitza da, ezta? Borda bada, ba, etxe txiki bat, e, aberea gordetzeko, lanabesa gordetzeko mhm. baliatzen dena. Zenbait okitan, maizterrak bizi ziren baserriei ere borda deitzen zaie, herritik aparte dauden baserri batzuk, naiz eta bertan bizi, naiz eta laborantza egin bordak deitzen dira ere bai. E, baina tira, bai, izango litzateke etxe bat baino kategoria txikiagoa daukan eraikin bat orokorrean, ez da? Mendebaldeko euskaldunentzat hitzau oso arrotza da. Ez mhm. dut ezagutzen. E, Gipuzkoa barne joaten balin bagara adibidez, saletxeak topatuko ditugu, bizkaian agian kortak, e, baina borda hitza ez da inezaguna. E, bada, bidaso aldetik eki nabarmentzen den hitz bat. Bueno, berezitasunak ere izango ditu. E, bai, bai, azken finean, e, borda gaur egun esan dugun bezala, bada oso zentzu zabala daukan hitz bat, Baina, tira, historikoki esan dezakegu abeltzentzari lotutako termino bat izan dela. E, gaur egun ba, borda asko baserri bihurtu dira, baina hori mm historian gertatu duen prozesu baten emaitza da e, erdi aipatzen direnean bordak, normalean abeltzaintzari, bai behien abeltzaintzari, bai zerri zaintzari eta bai hartzaintzari e, lotutako elementuak izaten dira. Normalean nola bait, e, hartzainekin lotutako, bueno, edo hartzainak bizi ziren tokia izango litzateke? Bai, e, men Ipar, Euska, Ipar Euskal Herrian hobetu esan da, Euskal Herriaren iparraldean, <laughs> e, transumantzia luzerik ez da egon. Ez da egon, adibidez, erronkaritik bardea araño duan transumantzia bide luze hori, ez da e, hartzainak ez dira herrietatik mugitu. Hartzainak oroar herrietan bizi izan dira, mhm. eta bertatik beraien hartaldeak inguruko mendietara eraman dituzte. Ne, deitzen da tokiko transumantzia edo transterminantzia sistema hori. Mhm. Eta horretarako behar zituzten, ardiak eta ardiak zaintzeko behar zituzten besa gordetzeko e, ba, eraikin txiki batzuk, ezta? E, herrietan bertan ez, baizik eta herrien inguruan, eta zenbait mendi gainetan ere egongo ziren eraikin horiek. Noski, gogoratzen balin bazara ere, e, bere garaian esan genuen bidazo aldean eta Euskal Herri osoan oroar mendi lur gehienak historikoki komunalak izan direla, bai. herri lurrak izan direla. Hori ere aztertu genuen bere garaian. Orduan hemen kontra esan bat sortzen zaigu, ezta? Bai. Erabilera pribatua, baina jabetza publikoa duten mm esparruetan kokatutako eraikinak dira. Bai, eta nola konpondu guztire. Batira, edozein herriko arxibotera joten bali magara topatuko dugu mm, komunitateak kezka handia izan dutela mendez mende etengabe e, espazio publiko hoien usurpazioa saiesteko. Eta horretarako ordenantzak, araudiak, e, epaiketak e, jarri dituzte martxan, ba, hartzainek egiten zituzten erabilera horiek mugatzeko eta kontrolatzeko. Adibidez, oso ohikoa zen, bordak e, arriz egitea debekatzea. Uhum. Egurrez egin behar izaten ziren, edo arriz eginezkero askotan debekatzen zen, telazko telatua jartzea. Uhum. Zergatik, teila dun teilatua izateak, e, bertan bizitzea, esan nahi zuelako nola baita ere, ezta? Bai, bai. Beraz, hartzai batek, bere bordari, teila jartzen bali mazion teilatuan, ba, provokaziotzat jotzen zen. Mhm. Eta, seguraski, eta batera joango zen komunitatea, udala, hartzai horren kontra, ba, usurpatu zuelako herriaren azen e, espazio bat. Beraz, bueno, e, lur komunalak ere, bazituzten bere, bere ba, bueno, e, gora berak, Bai, noski, erabilera, erabilera kolekti, sistema, kudeak eta sistema kolektiboa zen, baina erabilera individuala zen. Bai, eta bai. hor, oreka bat, <laughs> bilatu behar Mantendu hartzen, bai ala bai. Ez dakit, e, eh, urrengo, e, eh, zerara, urrengo kontzeptura salto egingo dugun, iztegiko, gure iztegiko, gaurko, gaurko iztegiko urrengo kontzeptura, bai, saroia e, bordarekin guztiz lotuta dagoen terminoa da, saroia. E, saroia ere, mekialdeko hitz bada. Eh, mm -hmm. gipuzko aldean sarobe erabiltzen da, baina bizkaian adiz kortak erabiltzen dituzte. Naiz eta ez hain ekialdekoa, ze ekialde urrunera joaten bali magera, oda siberora, ola erabiltzen dute. Eh, mm guzti hauek antzeko zentzua dute. Eh, gurean saroiak ditzen zaie, seguru entzuleren batek irungo saroia baserria edo saroi berri edo ezagutzen dituela. Hori esan behar nuen, irungo edo beintzat bebidaso eskualdeko entzulei, ba, ba ezagunak izango zaizkien izenak. Bai, E, baina kasu honetan ere, ere... Ola ere, bueno, ba, ba, badu, badu zer esan. Bai, bai, kasu honetan ere, baserriei lotzen ditugun izenak dira, kasu batzuetan, baina baserriek modernoak dira. Hau da, abeltzaintzari dedikatutako espazioetan sortutako, beranduago sortutako mhm. eh, baserriak dira. E, saroiak ere, erdiarutik sortzen diren momentutik, abeltzaintza funtzio bat izan dute, eta gainera bordei lotuta egoten dira. Mhm. Saroi bat zer da? Saroi bat bada funtzean mendian, e, herri lurretan, komunaletan, individualizatuta dagoen lursail bat. Lursail hori normalean izaten zen ba, borobil itxurakoa, edo karratu itxurakoa, edo hola erregularra, eta neurri zehatzak izaten zituen, neurriak araututa egoten ziren. Eta berezitasuna zen, e, saroi horren jabetza izan zitekela komunala, izan zitekela pribatua, izan zitekela hartzein batena, herri mhm. batena, e, monasterio batena, jaun feudal batena, baina jabetza hori zeinena zela ere, e, erabilera pribatua zen. Hau da, mm lurretan kokatuta zeuden mendiak e, biztanle guztiek erabilizitzaketen, ara, arau batzuen barruan, saroiak ez. Saroiek, e, bueno, sarbi sarbide arau berezi batzuk zituzten. Normalen abeltzaintzarako baliatzen ziren, ea, ba, ganadua bertan gordetzeko gaualdean, edo bestela ba, ikazkintzarako ere ez, ba, barruan zeuden zuaitzekin ikatze egiteko, eta mendian kokatuta zeudenez, ba, bertako langilentzako barruan bordak edukitzen zituzten, e, jentzako mhm. edo ikazkinentzako bordak. Oso bereizgarriak dira, ze saroien inguruan normalean egoten dira elementu batzuk guk gaur egun oraindik begiz ikusi ditzak ditzakegunak mendian. Boda, zintzuk dira hori. Bordak dira batzuk. Bai. eta beste batzuk dira mugarriak e, saroi gehienek izaten zuten erdigunen mugarri bat. Zergatik, bide pribatua zutenez, e, perimetroa mugatu behar izaten zen. bilitzurakoak izaten ziren ez kasualitatez. Izan ere, erdian mugarri bat definitu ondoren, soka batekin konpas baten antzeko mm, mugarritze bat egitea errexazten, ezta? Mhm. Orduan, bai erdiko mugarria, austarria ditzen zena, eta bai ingurutakoak, harta mugarri ditzen zitzaienak, e, toki askotan oraindik ikus daitezke. Uh Zer gertatzen da? saroien inguruan ere gertatzen zirela, ba, lehen aipatu ditugun gatazkak, ezta, da? Usurpazio arazoa. Ba, galdetu behar eh? saroietan ez ziren horrelako gora berak eh, ba, suertatzen. Ba, bai, pentsa, e, saroi batek demagun berreun metroko diametroa zuela. Bai. Eta hartzaien batek, ba, urte batean, ardi gehiago igona izituela. Ba, nahiko erresa zeukan, ez Mendian inork ikusten etzen tokian, mugarriak, ba, metro batzuk pixkataratago bai, bai. mugatzea. Noski, horrek gatazkak sortzen zituen, ze ne mugarri horiek zabaltzeak esan nahi zuen herri lurari tokia jateak. Mhm. Eta herri lurretan, ba, herritarrek erabiltzen zituzten e, iratzea biltzeko, otea biltzeko, gaztaina biltzeko, ne, jardura desberdinetarako, mm ezta? Mhm. Ta, bueno, ba, saroien muga, mugei lotuta ere, ba, gatazkako izaten ziren. Askotan, e, mugarriak aski izanez, eta bazpada ere, hartzainetaz gehiagi fiduet zirenez, herriek egiten zutena izaten zen, biomarkagailuak deitzen direna kokatzea. Biomarkagailu bat zer da? Ba, azken finean bada, zuaitz bat edo landare bat, modu bereiz bat, bereizgarri batean lantzen dena, ba, mugarri funtzioa bete dezan. Mm mugarri biologiko bat ditu genezake. Saroien mugetan adibidez, osoikoak izaten ziren, elorri txuriak kokatzea. Edo elorri beltzak, kasu batzuetan. Beste batzuetan ere, mendialdetan, ba, urkiak kokatzen ziren, saroien inguruan, mugak eratuz. Noski, mugarri bat mugi daiteke, zuaitz bat ez. Zuaitz bat eh? Eta orduan, ba, bueno, sistema horiek, ba, oraindik ere ikus daitezke, ba, askotan saroien memoria desagertu da, gaur gure mendietan, baina zuaitzeko osatutako biribilak, edo mm -hmm. zuaitzeko osatutako lerroak ikus ditzakegu, ba, muga zarroien lekuko. Normalean saroien jabeak edo, bueno, e, kontrolpean zituztenak, zintzuk ziren, nortzuk ziren? Ba, pixka denetik gertatzen da. E? baditugu herrienak diren saroiak, eta baditugu jabe partikularrenak diren saroiak mhm. ere. Badirudi, Mm, historian zehar emantzela prozesu bat. Erdi aroan, saroi gehienak jaun handienak ziren, monasterioenak edota jaun feudalenak, eta pixkanaka aro modernoan zehar herria jontziren berreskuratzen espazio horiek eta kolektibok ikudeatzen. Mhm. Adibidez, e, eh, bidaso aldean badugu e, adibide bat, e, nahiko polita duela gutxi topatu dugun dokumentu bat gainera, e, baztanen, e, izpegiko portuaren inguruan, bazirela zenbait saroi, ursuako jaunarenak zirenak. Hori, hori ere aipatu dugu, Hori ere gure gure saioetan aipatu dugu. Usua, bat tarrak ez dagoenak ezta? Bai. Eh, bere garaian esan genuen arizkunen dagon jauregi mhm. handi hori, e, jabetza handiak zituena eta jabetza horien artean zeuden, ba ba aritzkundik oso ez dagoen izpegi izpegi lepo horren inguruko saroi multzo bat, hogei saroi baino gehiago e, dokumentatzen dira, ezta? Eta haietako batzuk gainera gaur egun oraindik ere topa daitezke toponimo horiek ezagunak dira. Adibidez, Elorreta, e, Nekaitz, unan soro, inarbegi, erroi arte, mm -hmm. ez? Baztandarren bat entzuten ari bazegu, ziuraski ezagunak izango ezagunak zizki. Ezagunak Tira, saroia beguziak ursuako jaunarenak ziren gutxienez amasei garren mendeaz geroztik. Mm -hmm. Eta badakigu ere, saroi ursu bat arrenak ziren, baina zituzten urtsu bat arrek eramaten ardiak, noski, mm hartzainak zituzten haien soldatapean, eta hartzai ba, hartaldeak mugitzen zituzten saroi zehar. Saroi gainera, kokatuta daude, mm, inguruko mendietako altu, altura desberdinetan. Batzuk e, lepotik hurbil, beste batzuk iparla edo hautza mendietan gorago. Mhm. Eta horrek ere erakusten digu aratzaintza sistema horiek artikulatuak zirela. Eh? Saroi batzuk baliatzen zirela neguan, e, batez ere altitude txikiagoan zeudenak, e, gozoagoak zirenak eta neguan ere baliatu zitezkenak, eta beste batzuk, ba, mendigainetan zeudenak, udan baliatzen ziren batez ere, ezta? Mhm. Orduan, ikusten duguna da, urte osoan baliatu ziteken zirkuito bat usatzen zutela saroi hauek. E, hogei saroi hoiek e, beraien osotasunean artikulatzen zuten mendiko paisaia oso bat, e, hartzaintzarako edo abeltzaintzarako baliatzen zena. Bai, eta, bueno, zertarako egiten zuten hori? Nola, nola egituratu zituzten e, hogei saroi horiek? Ba, pentsatu behar dugu, e, abeltzaintza bazela garaian erdiaroan eta erdiaroaren bukaeran ere, e, espezializazio ekonomiko bat. Egia da, baserri gehienetan izaten zirela abelburu txik, gutxi batzuk, mm, gainera lanerako baliatzen zirenak, baina hartalde handiak edo behi talde handiak ez zituen edo nork. Oiek mantentzea nekeza zen, e, lur saia handiak bertziren, saroia handiak, asko saroia asko behartziren, eta gainera langile espezializatuak ere bai, unaiak edo hartzaiak. Mhm. Orduan, e, oikoena izaten zen, ba, jaun feudal handiek, monasterio handiek, e, izatea, ba, nola baitere espezializazio ekonomiko horretan parterik handiena. Mhm. Izan ere badakigu, e, urtsuatarren saroia hauetan ibiltzen ziren hartaldeak, batzuk urtsuatarrenak zirena, baina beste batzuk, adibidez, horregako kolegiatarenak ziren. Aha. Horrega behitu zeurruti dago, bai. Baina horregako kolegiata adibidez osa adibide garbia da. Horregako apa, e, monjek, bazituzten hartalde eta behitalde handiak, e, hartzai espezializatuek soldatapean e, eh, azten zituztenak, eta haiek azteko bazituzten lur jabetza izugarri handiak. Horregaranak ziren, adibide gutxi batzu jartzearen, e, aldudeko zenbait mendi, oi hartzun eta goizu eta artean dauden anizlarrea, mm -hmm. gaur egungo artikutza eta espazio guzti hori, e, usurbileko handatza mendi osoa ere horrea garana zen, mm -hmm. zumaia eta debartean ere jabetza handiak zituzten. Eta nola iritsi ziren horreaino? Ba, harreman feudalen bidez. E, azken finean, Elizak badira e, erdiaroan e, errentak zentralizatzen dituzten espazioak, eta inguruko nobleek ba, inbersio bezala mm -hmm. ematen dizkiete doaintzan, ba, zenbait lursail, zenbait jabetza sozietate anonimoak bezala funtzionatzen zuten bai. elizek erdiaroan, baina horrek beste, <laughs> beste saio baterako emango liguke. Hemen interesatzen zeguna da, ba, bueno, baztango saroi sistema horietan, ba, bueno, horreako kolegiata edo urtsuako jauna bezalako jauna handiek, ba, zituztela herri lurretan kokatuta zeduen saroi eta saroi joiek baliatzen zituztela nekaz abeltzaintza espezializatu bat gauzatzeko. Urtsua eta ere e, eh, horreagako, bueno, zerari, e, bueno, eman zieten, ez, eh, bueno, saroi batzuk, edo eman, edo... Bai, hor bada gatazka bat, ez dakibos ondo zer gertatu zen, baina mila bostonda berrogei inguruan, e, ba, Nafarroako amaiurrako bat aia bukatu ondoren, eta gogoratzen balin badugu urtsua tarrek izan zuten protagonismo, protagonismo bat prozesu mhm. horretan. E, baina mila bostun da berrogeian, ba, tira, nola baitere gainberan, gainberan sartuta zegoen urtsuako leinua, ze, bueno, alde batetik tristan urtsua gogoratuko dugunez, ba, e, Ameriketan zegoen, e, aventura, aventura bila bere anaiek e, ba, eta autu txar batzuk egin zituzten, ba, siberuan zituzten interes batzuei lotuta eta bueno, e, nola baitere e, galerak izan zituzten. Eta momentu batean, e, Miguel Sánchez Urtsua jaunak e, bere burua ikusi zuen e, ba, saltzeko beharrean. Uh -huh. Eta saluzizkion horreakako kolegietari. Baina gero, Ba, gero ez dakigu ondo zer gertatzen zen, zer, zer gertatu zen, baina hogei urte berandago badaukagu beste agiri bat, zeinetan esaten den, ba, Miguel Sánchez Urtsuak e, ukatu egin baitziela horregata, horregako kalon jei, ba, asaro joiek baliatzeko eskubidea, eta nola baitere saiatu zen hauzi baten bidez e, berriro berreskuratzen saro kontrola. Em, ez da oso argi zer gertatu zen haien artean, baina bai erakusten digu prozesu honek saroi hauek eta saroi hauek artikulatzen zuten hartzaintza paisaia zabalorrek, ba ze garrantzia ekonomiko zeukan, mm -hmm. ez da tokiko bai, belitentzat. Bai. bai, bai, eta hor duan hasi ziren kontratuekin ez egiten, ez. Eh, hau txantsa zen. Bai, bai, <laughs> guztia kontratuetan dago, eh. <laughs> seguro, e, seguro. Eh, baztangoa gaina zehazki Iruinan daude, ai, Nafarroko Arxibo Orokorrean, protokolo notarialen eh e, sekzioan. Mhm eta egia esan ba, bertan e, murgiltzea batzutan ba, ba, da, <laughs> topatzen dituzu gatazkak eta eta ezin ikusiak eta eta denetik. Bueno, e, gure iztegian, urrengo kontzeptua, bortua. Bai, aipatu dugu ja. Aipatu dugu. Izpegiko portua. Bai. Bai, bortua, e, bada siberoan, baxen baliatzen den hitz bat, uh latineko portus etik dator, eta, ba, bueno, zentzuri daukazta, mendiko portu bat, edo mendiko lepo bat. Hala da. Em, ez dakit entzuleek edo zuk zeuk hartzainen bat duzuen zuen inguruan? Nik ez, nik ez. <laughs> Artzaiek orokorrean mendia ez dut aipatzen. Bortu aipatzen dute edo portu aipatzen dute. E, izan ere, ba ikusi dugu, hartzintzako ofizio horrek behar du espazio batzuk ba, artikulatuta egongo direnak mendian, ez da? Mhm. Ez, mm da mendira joan eta hartzaiak bertan, ardiak bertan libre guztea baizik eta behar dituzu, ba, udarako egokiak izango diren larre batzuk, negurako egokiak izango diren beste batzuk, tartean utzi behar duzu, ba, e, belarra eta landareak ba, bir sor daitezen ba, denbora bat. Orduan, bueno, hor badu artikulazio bat, ezta? Eta haiek artikulatzeko bidea normalean izaten zen hartzentza bideen bidez. Esan dugu, gure inguruan batez ere transumantzia laburreko bilbilbideak izaten ziren herrien inguruan, etzen kilometro askotara joan beharrik, baina bai altitude desberdinak hartu behar ziren. Eta bideoiek iragaiten ziren askotan portuen inguruan. Eta ba, aipatu dugun hau, izpegiko portua bada bai. adibide argi bat, ezta? Izpegiko portuak baztan eta baigorri baiarak lotzen ditu. Eta bai baztandik eta bai baigorritik badira hartzen bide batzuk, ba, portu horretara e, doazenak. Portura iritsita, bai, beste aldera pasa daiteke eta bia aranen arteko bidea egin, baina beste aukera bada inguruan dauden mendietara igotzea, ezta? Mm -hmm. A, baditugu iparaldean iparla, hegoaldean hautza. Eta mendi hoietan kokatuta daude, bain ba, zuzen ere, aipatu ditugun saroi hoietako asko. Ordan mhm. portuak artikulatzen du nolabait ere, e, altitude desberdinetan, funtzio desberdinekin kokatuta dauden, hartzaintzagune hoiek, saroi hoiek. Nola zazten zituz, zituzten, edo... Ba, azken finean funtzionalki. E, mhm. zentzua dauka, ba, zuk saroi batzuk behar balin badituzu, hartalde bat lantz, e, eramateko, e, beharko dituzula toki desberdinetan kokatuta. Ez duzu aski izango denak mm, inguru berean kokatuta bali daude, mhm. ze ba, urte sasoi bakarrean agortuko zaizkizu, edo urte sasoi guztietarako ez dira egokiak izango, edo ez duzu e, um, nola baitere aski baliabiderik izango ardi guzti horiek e, ba, urte oso batean mantentzeko ez da. Mhm. Beraz, e, altitude desberdinetan kokatutako bideoien inguruan artikulatuta egoten, egoten ziren saroiak. Bueno, beraz, eh, ikusten, e, bueno, ezagutzen ari gara, nola, el, aipatu ditugu hiru kontzeptuak, ba, bueno, eh, ele, elkarren arteko harremana dutela, eta bai. azkenengoa gelditzen zaigu, fazeria. Bai, hau pixka desberdina da. eh, mhm. esan dugu bordak saroietan, saroiak bortuetan. Fazeriak badira gauza berezi bat. gainera hitzau oso berezgarria da, Nafarroako Pirineo aldean bakarrik ematen da. E, bidasoatik hasi eta erronkariraino. Fazeria hitzak aipatzen du eh, herri lur multzo bat, ez dena herri bakar batena. Edo ez dena aran bakar batena. Eh, esan dugu, mm, hautza iparla inguruko mm, lurrak, baztango herri lurrak dira. Bai. Fazeria baten kasuan, lurroiek bi herriren artean partekatuak izango mhm. lirateke. E, Adibidez, baditugu, ba, bera eta azkainen arteko fazeria bat. Edo ah. badugu, bera eta sararen arteko fazeria bat. Edo etxalar eta sararen arteko bat. Baztanek ere baditu fazeriak, sararekin, e, okerrez bali ere bai. Uh Eta fazeria horiek funtzionatzen zuten, ba, bueno, ba, portu batetik abiatuta, e, zeuden mendietara iristeko, ba, azken finean, e, beti ez zegoen bi aranetatikan sarbide bera, batzutatikan erresagoa zen. Beraz, a, komunitatek egiten zuten zen elkarren arteko akordioak, ba, modu kolektiboan kudeatzeko, ba, vertikalean kudeatu hartziren paisaia horiek, ez da? Kudeaketetan, gora beraren bat. Bai, etengabekoak. <laughs> gabekoak. bai, hori zalantzazina zina da. Gure bai. historietan beti egon dira tartean gora berak, honetan ere. Bai, azken zina eh, eh, jateko gauz gara. Bai, eta jateko gauzekin ez da jolasten. Orduan, e, ba, saroiekin edo bordekin ikusi dugun bezalaxe, ba, fazeriekin ere gertatzen ziren. Ba, e, bi komunitateren artean partekatutako lur sail bat balin bazegoen, ba, bi komunitateetako kideek ez balin bazuten sentitzen, ba, mm, tratu bera zutela, ba, hor diskriminazio arazoak eta sortzitezken, eta ez eta bueno, horrek ere eragin zituen gatazkak. Adibidirek argiena, berriro ere baztanen kokatzen balin bagera, bada aldu demendikoa. -hmm. Aldude gaur egun gehienok lotuko dugu Baixena Farko herriarekin, baina aldude izenak berez errealitate zabalogo bati egiten dio referentzia aldude bada mendikate bat. Mendikate horrek e, Nafarroako mendebaldeko hainbat aran komunitate lotzen ditu, e, mendebaldetik baztan, egoaldetik esteribar eta erro, iparaldetik baigorri, eta aran guzti hoien erdian dagoen mendialde hori erdiarotik badakigu kudeatu izan dela fazeria bat bezala, hau da. Mm -hmm. Eh, erregelurrak ziren, ez ziren aran batekoak ere, baina bost aran horietako kidek gehi horregako kalonjek, bazuten sarbidea bertako ba, baliabide, hartzaintza baliabideak ustiatzeko. Noski, horrek izugarrizko gatazkak eragin zituen, ezta? Bai. Sonatuena izan zen, seguraski, e, erdiaroaren bukaeran, baigorriarrek aldudeko zenbait espazio usurpatu izana e, leporatu ziotenean erroi barkoek eta baztangoek. Izan ere, baigorritik erresagoa zen sarbidea, erroi bartik baino edo baztandik baino, aldu mendia betara. Eta erroi barkoek, ba, une batean, Nafarroko erregeren aurrean salatu zuten, ba, baigorriarrek arrizko bordak egin zituztela. Eta borda horiek telaz estali zituztela. Eta ez hori bakarrik. Borda horietan urte osan bizi ez bakarrik hartzaia mhm. ardiak eramantzen behar ziren garaian. Eta borden inguruan baratzak egin zituztela, eta borden inguruan hartoa ere zutela. Hau da, bertan ezarrita zeudela, bai, bai. entzirela hartzen zanari. Ba, igorri harrek erantzut zuten, ba, desde tiempo inmemorial, ez da? Ba, gara hartan dokumentuak bak er, gaztelera redaktatzen ziren, ba, bueno, entzinatik ari zirela, ba, modu horretan ustiatzen aldudeko beren e, baliabideak, eta ba, antzinatik ari zirenez, usadioak eskubidea ematen ziela